Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. nit i 32 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Salva Folgado, el d'Arturo Delgado al front del control de so, Vos saluda con cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 ràdio en el canal 23 de la TDT i la nostra web www.977.com I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta que vos fem el dia d'avui és Creus que les errades arbitrals davant determinats rivals no són casuals? Repetim. Creus que les errades arbitrals davant determinats rivals no són casuals? Errades és la paraula del dia. Les errades són la paraula que defineix esta penúltima jornada de Lliga, a 37 en la primera divisió. <clears throat> En primer lloc, i per a tocar-li a cadascú la corfa en la seva justa mida, la primera errada, la del València. D'eixir al Bernabéu, en la guàrdia baixa, en la seva versió Nini, que ha permès que el Real Madrid se posara 2-0 en el marcador. Amb els canvis i amb la segona part, un València que tampoc ha fet gens de l'altre món ha estat a punt d'emportar-se un punt del Bernabéu. Així que la primera errada, l'actitud del València en els primers 30 minuts, en els primers 45 minuts. I a partir d'ahir, les errades més grosses són les de David Fernández Borbalán. Un gol en fora de joc de Benzema, no en un fora de joc, en un fora de joc de metre i mig en la primera ocasió ...y un doble fuera de ...pero pero acaba empentant la pelota a la portería... ...después de que reba la pelota en un reboot de la cama de Cancelo. ...es decir, doble errada. ...y después... ...la expulsión de Rodrigo ...no me posarte 3 a 2 ...y para rematar les dos faltes en la frontal del área... en las cuales David Fernández Borbalán se fa el suec, andaluz... i mira cap altre costat. Miren, jo ja fa temps, quan parle de les mancances i quan parle dels defectes de la Lliga Espanyola, un d'ells és este. L'establishment, la pressió mediàtica, fa que tu a un àrbitre no li tingues que dir com ha de xular. L'àrbitre ja sap perfectament davant determinats rivals i en determinats escenaris què és el que ha i el que no ha de fer per a viure tranquil en la primera divisió. I vaig a dir més no crec que David Fernández Borbalán tinga res contra el València entre altres coses perquè el va xular en la victòria del Camp Nou però si David Fernández Borbalán sabia que avui el València no el València, l'equip que estigués en el Bernabéu no podia eixir amb els 3 punts o amb un, tan sols de feu de madridista i donar-li la lliga al Barça perquè la pressió mediàtica sobre ell anava a ser molt forta la cara de Fernández Borbalán el delata. Vos conmine a que mireu el tram final del partit, els últims dos minuts, amb les dues faltes no xulades en la frontal de l'àrea del Madrid i com després se intenta llevar damunt als futbolistes de València la seva protesta. La cara era la cara d'algú que sabia el que havia fet. És la cara, Isa, que tens quan ho has fet malament amb un conegut o amb un amic, no vols reconèixer-ho, però en el fons tu sap el que has fet. I Fernández Volbaran avui sap perfectament el que ha fet en el Bernabéu. Sap perfectament que el gol de Benzema era en un fragrant fora de joc i sap que les dos jugades finals en l'àrea del Madrid en alta circumstància o en altre partit les haguera xiurades És més, Fernández Borbalán sap que l'expulsió de Rodrigo, que li diu cagón a Fernández Borbalán, ve determinada per una clara falta en el lateral que no ha xiulat ell. Fernández Borbalán, en les errades, i fica errades entre cometes, en les errades du la penitència de tindre un rostre que a la fi dels 90 minuts delatava la que ell sabia què és el que li havia fet al València. És més, mireu si sabia el que li havia fet al València que quan hi ha moltíssims futbolistes que van a protestar-li una volta xiula a la fi, no posa absolutament res en l'acte postpartit. Fernández Dolbalán sabia en quin escenari estava i què tenia que fer per a no complicar-se la vida. Probablement el seu subconscient li ha traicionat i ha acabat aflorant-li en el rostre. En un rostre que era el d'un home que sabia que no havia complit amb la seva obligació. Que havia pecat de covard. Perquè avui Fernández Borbalán, per damunt de mal àrbitre, ha sigut un àrbitre covard al qual li ha pesat la pressió dels vassallos mediàtics del Real Madrid i sap que viurà còmode en primera divisió molts anys, però de la mateixa manera sap que avui ha sigut un col·legiat que no ha fet el que han de fer els àrbitres. No ha aplicat la màxima per a la qual estan els xutxes sobre el terreny de joc. Impartir justícia. Avui Fernández Bolvara no ha sigut just i ell ho sap. Per a tancar, errades. Denis Cherisev ha penjat a la fi del partit un tuit que després ha esborrat. No té cap sentit esborrar-lo quan ja l'ha vist tot el món. Quan tu erra en Twitter, que és el que té el Twitter, se ha de menjar i assumir. A Marbeloa El vestidor del València, com a gravi a la xufla que hi hagué en la graderia del Camp Nou el dia del 7-0 en Copa sobre Xerixef que venia determinada per alineació indeguda de Cherisev en Copa que li costà al Madrid l'eliminació, en la graderia del Camp Nou aquell dia ja que xufla amb el Cherisev te quiero. Com a desagravi i eh, per a donar-li carinyo, la plantilla del València posà amb, en el vestidor del Camp Nou després de guanyar una 2 amb una samarreta de Cherisev. Avui, després de perdre 3-2 el València, Cherisev ha posat somrient amb Álvaro Arbeloa, que avui es retirava. Miren, la errada, que és de Cherisev, encara que després torna a dir a Jaborat el tuit, la errada no és totalment de Cherisev. Si Cherisev veu un amo, un propietari del València, que s'ha fet més fotos en la seva vida amb Cristiano Ronaldo que amb Paco Alcácer, què va pensar el jugador rus del, del València Club de Futbol? Per tant, Erra Chef, però eixa errada també ve, com les de Fernández Bolbalán, premeditada i condicionada. Les 11 de la nit i 40 minuts arranquem, com sempre, el nostre programa des de l'àlbum que té 5 fotos per a repassar l'actualitat. Derrotan polémica el Valencia per 3-2 en el Bernabéu amb un gol de Benzema en doble fora de joc, una expulsión de Rodrigo y dos faltes no assenyalades en la frontal del área rival en último minuto. Rodrigo ha sigut expulsado per dir cagón al asistente. Sufrió una falta, el, línea no, no había pitado y, simplemente bueno, le dije que era un cagón. Suso també carrega y sense perdre modals ha que l'assistent ha tingut un mal día ya ha notablemente el Valencia. No ha tenido el mejor día en línea para hoy. Eh, no ha ayudado a Fernández Borbalán en su tarea y creo que no, no ha sido no ha hecho bien su trabajo, no ha sido neutral, se ha equivocado y desgraciadamente nos ha perjudicado a nosotros como otras veces. El futuro continúa sense pistes y Paco ahí en la tornat a eludir una respuesta sobre la seva continuidad, preguntad sobre unas palabras de Suso sobre la voluntad de quedarse a amb ha que el seu es el entrenamiento de mar. Yo a partir de aquí me, me preocupo del siguiente entrenamiento y ese es mi futuro más inmediato morir matante. El y reventa la Liga al Atlético de Madrid en guanyar 2-1, tot el gol inicial de Torres. Casa de Susi Rossi han acabat per doblegar els matalars. El Rubi diu que este triunfo Ya no lo alegra ni el més mínim. Estoy contento porque por lo menos no, eh, nos hemos dejado ni hemos visto un equipo que ya eh, pues se, se convertía en un equipo, dijéramos, banda y en ese sentido estoy contento porque los jugadores han intentado aplicar el trabajo, pero no me compensan ni un 5% de lo que llevo dentro. Gran victòria per autar a tot. València Bàsquet s'imposa al Barça 75-65 en un encontre dominat en l'electrònic de principi a fi pels eh, taronges i on Pedro Martínez pensa que el primer lloc continua estant molt complicat. Mm, preferiria un calendario más complicado ¿sabes? O sea, me gustaría que fueran rivales todavía mejor clasificados que estos contra los que vamos a jugar y depender de nosotros, ¿sabes? Y que, que los tuviéramos que ganar para quedar primeros. Entonces, la situación no es nada cómoda desde el momento en que tú tienes que ganar y tienes que esperar. Les 11 de la nit 42 minutos. Vos recorda la pregunta en el Twitter, arroba esports97nit, arroba esports97nit. ¿Crees que les, creus que les arbitrals davant determinats rivals no són casuals. 11 i 42, fem un altre en el camí per a la publicitat, dient tornar estem a la derrota 3-2 del València en el Bernabéu, amb la polèmica arbitral inclosa després de l'arbitratge de David Fernández Borbalan. 11 i 42 de la nit, això són els esports en València, la 97.7 Ràdio, des de ara i fins a la una de la matinada. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Itan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Más cocotas. ¿Cómo? Más cocotas. El paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. cocotas. uno más de la familia. Sports 97 nit, el teu equip, la teua radio. Les 11 de la nit y 44 minutos El eh, presentador el València en el Bernabéu amb eh, cap objectiu tangible més enllà de, com se diu en valencià, tocar-li la corfa al Real Madrid. És a dir, el de fotre la lliga al conjunt de la capital d'Espanya. Eh, el València, com dèiem, abans de repassar les errades arbitrals que han sigut eh, i molt evidents, la principal errada l'ha comès el València aplicant la versió Nini, com ja en la setmana passada, del València Club de Futbol en la primera part del Bernabéu. Només una ocasió clara de gol, una bona passada de Dani Parejo per a Paco Alcácer, que fa la en Parejo, Parejo no arriba i Cancelo a porta buida la llença fora. Mm, a partir d'ahir el València ha sigut Eh, netamente inferior al Real Madrid en la primera part. El Real Madrid, sense fer res de l'Atremont, s'avançava en el marcador, en un baló en el Cristiano Ronaldo regatejava en la frontal de l'àrea, amb una inusitadíssima facilitat. El central tunisià Aymen Abdenur, per cert, serà baixa després parlar amb ell, eh, i feia l'1-0. Després de tres bones parades de Diego Alves, arribava el 2-0, un gol en un doble fora de joc. El primer de metre i mig, el segon, empuna junt amb, Conic, amb Toni Kroos. El València pega en la cama de Cancelo, que arriba Benzema per a que en fora de joc faci el 2 El València se n'anava al descans i justament en l'entreacte Paco Allestaran canviava dos peces. Llevava a Cancelo, que avui havia estat molt malament sobre el terreny de joc, i llevava també un altre futbolista, com ha sigut en el dia d'avui eh, a veure Mustafi, no, Abdenur, perdó, en efecte, Abdenur, i talla el terreny de joc a André Gómez i a Santi Mina. Molt més vertical el València en la segona part i ha marcat el 2 a 1. Ho ha fet en una jugada en la qual el València Club de Futbol arribava, en este cas, en un balo que s'entrava molt bé des de darrere eh, André Gómez tocava malament la defensa del Madrid i empalava Rodrigo per a fer el 2 a 1 immediatament feia el Madrid el 3 a 1 i en el tram final del partit altra bona jugada del València Club de Futbol amb pilotada des de la frontal de l'àrea d'André Gómez per a que Kiko Casilla, que havia evitat ja en moltes ocasions gols del València en la segona part, probablement ha sigut el millor jugador del Madrid en el segon acte, eh, no ha pogut fer res per evitar el 3-2. I a partir d'ahir, el festival Fernández Borbalán. Expulsió de Rodrigo i dos faltes en la frontal de l'àrea claríssimes que no ha xiulat eh, en eh, la frontal del área en el tram final del partido, cuando la cosa se posaba complicada Suso García Pitar, después del partido en Canal Plus que ha la tele que ha donat el partido, ha estat pero no ha deixat de dir que avui asistente ha perjudicat notablement los intereses del Valencia Creo que es claro, Línea se equivoca dos veces, en no señalar el primer fuera de juego y luego en señalar el segundo cuando viene de un contrario. Así que creo que ha sido muy claro, las imágenes son muy claras y no creo que admita ningún género de duda el mismo es el que después ha pedido la, expulsión de, Rodrigo por un comentario que además viene precedido de una falta que no se le ha señalado. No ha tenido el mejor día en línea para eh, No ha ayudado a, Fernández Borbalán en su tarea y creo que no, no ha sido. No ha hecho bien su trabajo, no ha sido neutral, se ha equivocado y desgraciadamente nos ha perjudicado a nosotros como otras veces. Tampoco, Paco, ahí estarán. Eh, la yegua y a que no anten, como no se postula un fora de joc de Metre y Si no llega a ser por los errores eh, que pueden ocurrir, lo mismo que cometemos errores los entrenadores o los jugadores, ¿no? Estoy convencido que podíamos haber ganado el partido. Por, lo que hemos demostrado en el segundo tiempo. Y es cierto, ¿no? La verdad es que hemos tenido mala suerte hoy. Hemos tenido la mala fortuna que, el árbitro en línea pues no han estado acertados, ¿no? Eso puede ocurrir. Y a veces incluso en la televisión pues, pues nos cuesta ver algunos fuera de juego, pero no puedo entender que un fuera de juego de metro y medio no, no, no se vea, ¿no? Y en cuanto al juego, sí, la verdad es que estoy muy satisfecho, hemos hecho ocasiones, hemos pegado tres palos y, creo que por lo menos el empate hubiera sido justo, ¿no? el Matéis Rodrigo Moreno que se sinceraba a la hora de decir que sí, que hi a hagut un la verdad es que yo pero hi eh, ha un insult en la Segua expulsió concretamente, al árbitre y al dicagón. Eh, no, entendí por qué él, pita el fuera de juego y no, y no sé por qué luego lo despita, porque él, acertó en, en, el, momento, pero luego no sé por qué, eh, se echa para atrás y me levanté y cuando me iba para allá le, dije que era un cagón porque fue lo que me, que me salió en ese momento, tenía, tenía muchísima rabia, eh, no tenía que haber dicho nada, pero, pero bueno, yo creo que para el 90% de los partidos, los otros que jugamos al fútbol y estamos ahí dentro, ese tipo de cosas se, dicen, cosas que le hubiese dicho que era un hijo puta o que era un puta madre, pero menos des del meu punt de vista, no pot Això és el que ha dit i, com deia abans, sobre esta circumstància, acudint a l'acte del partit, <laughs> primer, Enzo Pérez baixa en l'última jornada de Lliga, per cert, el València jugarà divendres 8 i mitja davant de la Real Societat en Mestalla. Era previsible que este partit anava a caure divendres i dèiem, hi ha cartulina groga per a Enzo Pérez, que es pedrà el partit. I a partir d'ahí en expulsions, fica Real Madrid ninguna, ja falta posar no me atrevo, i després eh, diu també en el eh, apartat Valencia Club de Futbol Sal, en el minuto 83 el jugador 17 mm, Rodrigo Moreno Machado fue expulsado por el siguiente motivo dirigiese al habitante asistente número uno, encarándose con él con los brazos en alto y gritándole los siguientes términos, eres un cagón. Y després, en dirigents i tècnics, eh, també expulsions Real Madrid ninguna, també tenia que haver dit tampoc m'atrevisc, i Valencia Club de Fútbol SAD. En el minuto 45, el técnico Caneda Pérez David, es David, Caneda, el eh, segundo de eh, Paco y Estarán, fue expulsado por el siguiente motivo, una vez finalizada la primera parte y justo antes de entrar en el túnel de vestuarios, por dirigirse a mí con el brazo levantado y en voz en grito en los siguientes términos, aquí todos nos jugamos algo, ya está bien, respétanos. Me agradaría, sinceramente, que el Comité técnico de árbitres... explicara per què esta frase és constitutiva d'expulsió. Amb el reglament en la mà, aquí todos nos jugamos algo, ya está bien, respétanos, no hi ha per a on agarrar que sigui una expulsió. I si és així, que ho demostren. Això pel que fa al València Club de Futbol, que també ha servit este partit per a parlar algunes coses de futbol que continuen en l'aire. Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Com estàs? Molt bé. Bueno, pues... Eh, ha parlat Suso García Pitart sobre Denis Cherisev i davant la sorpresa de tots ha confirmat que tot i que el jugador ahir va anunciar el Real Madrid que per aquesta tendinopatia crònica i el València va passar pel quiròfan, el València vol quedar-se a Xerixef. Sí, Xerixef Manolo, que a més va estar tres mesos de, de baixa, que es perd la pròxima edició de la Eurocopa. Tal com tu mateix avançaves així el dilluns en esta mateixa sintonia. Com se contava en esta mateixa eh, sintonia el passat eh, dilluns, si contra pronòstic, encara que ja anticipaven alguna cosa al respecte este matí els companys del diari Superdeporte, eh, pues, eh, el València Manolo està disposat, i ho ha desvelat Suso García Pitarc, a quedar-se a a Denis eh, Es algo que el mateix eh, director esportivo del conjunt de Mestalla desvelaba a la tele que afecta el partido una vuelta concluía el duel del Bernabéu. El Valencia vol quedarse Denis Cherichev. Sí, la decisión del Valencia es que, Denis continúe con nosotros. Eh, hemos podido explicarle al Real Madrid cuál es la situación de su lesión, que ha de ser intervenido próximamente pero es un chico magnífico, magnífica persona, muy buen profesional y un buen jugador que ha sido muy bien acogido en nuestro vestuario y nos gustaría que, que siguiera con nosotros. Bueno, pues els agradaria continuar la Melch. Molta gente, después de veure el part Medical que el Valencia va en el día de ayer, eh, on hablaba de eh, esa operación a la cual tiene que ser y chef va a pensar un altre cas Canales. Part mèdic, de ella tendinopatía crónica, del recte femoral eh, esquerrà i que, per tant, havia de passar pel quiròfan. No parlava de termines de recuperació, tres mesos. En el València no creuen que este siga un cas Canales. Pensen que el futbolista... Pensen que el futbolista operant-se d'aquesta tendinopatia crònica té molta corda per davant i és un futbolista interessant per al València Club de Futbol probablement, aprofitant aquesta operació, el València va intentar un preu a la baixa sobre els 20 que marquen la seva clàusula i jo crec que el València va intentar traure el futbolista per un màxim d'entre 8 i 12 milions d'euros tenint en compte l'aprofitant-se d'eixa lesió. Torna a dir, la confiança que n'hi ha en el València o la creença, per dir-ho de, de, de millor manera, és que este no és un cas Sergio Ganales que este futbolista operant-se d'aquesta tendinopatia crònica va quedar bé i que és un futbolista que li pot oferir moltíssim al València Club de Futbol. No és l'única circumstància de futur de la qual ha parlat Suso García Pitar, que en el postpartit d'avui, en el qual també Salva també ha dit que volen quedar-se el major, la major, el major número de, o la major quantitat de futbolistes interessants possibles. Sí, és una declaració, Manolo, que jo no sé si és política o és de cara a la a la galeria, però que xoca frontalment amb aquella eh, declaració que va fer en l'última roda de premsa, precisament en la presentació de Paco Allestaran com a nou tècnic del conjunt de Mestalla, la presidenta del Consell d'Administració, Lei Junxan. Recordaràs que eh, quan li van preguntar si el València eh, podia eh, evitar pues, eh, que els millors futbolistes abandonaren el, el club, si el València necessitava vendre jugadors, Lei Jun no va eh, saber negar eh, la Major va dir que, pues, que probablement el València tindria que, que vendre perquè bueno, pues estava necessitat de fer eh, caixa o de cash. Eh, Suso García Pitar, sorprenentment, Manolo, quan se li han preguntat per les ofertes de futbolistes com André o com Mustafi, pues eh, ha comentat això. Y es normal que haya clubes que pretendan eh, algunos de nuestros jugadores pero nuestro objetivo es salvaguardar los buenos jugadores que tenemos y fortalecer el equipo para la temporada que viene. Ese es el objetivo, esa es la ilusión que nuestra gente tiene y ese es el trabajo que hemos de acometer para que nuestra afición se enganche como ha estado en los últimos partidos y pueda tener las satisfacciones que, muchas veces hemos tenido en Mestalla y siguiendo a nuestro equipo. Así que ese es nuestro trabajo, es una obligación y vamos a, vamos a intentar llevarlo a cabo. a això que ha dit sobre aquests futbolistes que vol quedar-se el València Club de Futbol. Sí, el major nombre de futbolistes eh, importants de la plantilla i que van a treballar per a que els eh, futbolistes importants no tinguin que abandonar la, eh, Tot la plantilla. Tot i que eh, el València en aquest cas, Salva, eh, o, o continua sonant en Itàlia cada volta amb més força, en nom de Mustafi, en nom d'André Gómez, per a anar cap allà, però de moment Suso García Pitar parla de quedarse el major nombre de futbolistes interessants. A partir d'ahí... Si una cosa respecte a Sericef, Manolo, sí. i en la que el València podia treballar, Sericef té contracte amb el València fins el 30 de juny de 2017, com uh -huh. és mhm. normal, sols va vindre cedit pues, mitja temporada, però té contracte amb el Real Madrid per una temporada més, és a dir, que acaba contracte en 2017. Uh -huh. La força del València de cara a negociar un preu a la baixa de Xerixef residís en que acaba contracte en 2017. Per tant, se podria optar a una operació molt similar a la que el València pues, eh, ha fet esta temporada amb, amb Siqueira. Contractes el futbolista, ve cedit, pel que li resta de contracte amb l'Atleti de Madrid, i posteriorment, que és el que va ocórrer, te vas a quedar en, en propietat, o ja decidiràs si te'l quedes en propietat o, o no. Probablement el que Suso tracte de fer amb Serixef i el Real Madrid és el, és el mateix, tractar d'explotar la condició de que a Serixef només li queda un any de contracte amb el, amb el Real Madrid, que té que passar pel quiròfan, que així està a gust, etc per tal de rebaixar esos 20 milions d'euros que, que en un principi havia tasat el, el Madrid al futbol. Més sobre el director tècnic del València Club de Futbol. Què ha dit Suso García Pitaca al voltant del futur de Paco i estaran? pues, se li ha preguntat mm, i tampoc és que ha sigut massa, massa clara al, al respecte. En los últimos meses hemos firmado 40 jugadores y 7 u 8 entrenadores. Me <laughs> han preguntat directament pel futur de Paco Allestaran. La pregunta, Manolo, no tinc en contra res de la periodista que l'ha entrevistat, però no ha sigut massa hàbil a l'hora de plantejar-li diferents no sé si preguntes. Que vas a sí, no ha sigut massa hàbil a l'hora de plantejar-li les preguntes a Suso García Pitarc. Eh... Vols dir que avui a Mònica Marchante no s'havia escapat mm, tant de, a tant Marchant... de rosetes? A Mònica Marchante no se li escapa, no se li escapa, no se li escapa Suso. No. Però hem passat del Paco és nuestro primer i més firme candidato, hem passat d'això que va dir Suso a Barcelona a, a en la última semana nos han colocado 9 entrenadores y 14 jugadores. Y van a seguir colocando, ¿eh? Per a ir se va a oferir Gus Hiddink. Uy, s'ha ha eh, a més eh, no es que, se, no és que van un representante y no, no, Públicamente digo que els encantaria. Hiddink es molt de Valencia, eh? Sí, Hiddink, parador nacional, cafenet, Hiddink de Valencia, Sí, de Valencia. Y con ella también... Eh, También el día de hoy el representante de Fran de Boer, que avui a escapar la lliga en el Ajax, también ha dicho que le encantaría brindar a entrenar al Valencia de Fútbol. Sí, sí, sí. Continuen tots els noms que ja venen d'altres setmanes eh, sonant. És més, ens conta algun company de la premsa que estigué ahir a Manchester que en el vestidor del City, i això no vol dir res, és simplement la impressió que tenen. La impressió que tenen és que Pellegrini estaria eh, valorant de manera molt positiva l'oferta del València. Estem dient que Pellegrini va vindre a València? No. Estem dient que la impressió en alguns futbolistes de la plantilla del Manchester que van ser testats per un company, que a més ens va tocar ahir per oferir vostra informació, i és un company que sé que no mentís, diu, així n'hi ha futbolistes que pensen que Pellegrini està pensant se i molt el valorar l'oferta del València Club de Futbol. Més enllà que des d'Anglaterra torna a sonar un altre nom que ja vos diguérem fa mesos així i que diguérem que no anava a renovar en el seu club, tot i que estava fent-ho bé. Quique Sánchez Flores. Que sorprenentment no continua en el Batford, que és una circumstància molt estranya. Ja se digué que no anava a renovar. Sí. Que tot i fer-lo bé... Així ja se contà. No anava a renovar en el Batford. Quique Sánchez Flores, que com sabeu... Sorprenent. Estava amb Jorge Méndez, a Jorge Méndez, i està ara amb Carlos Bucero, que per cert és un representant que també fa molta sovint negocis amb Jorge Méndez. Correcte. A sovint treballa amb ell, sí. De fet, Carlos... No pertany a Gestifute, però fa moltes operacions amb, amb Méndez. Moltes. És més, per exemple, va ser la porta d'entrada de Gestifute en el València en la época de Amadeo Salvo que contrato a Miroslav Jukic, que también duya Carlos Bucero, y entre altres ya ve así, futbolistas como en el cas eh, de Rubén Bezo que vingui aquest any de Elder Postiga que vingui también hi ha un futbolista que yo no recorde sí. que también pertanyia a, Carlos Bucero pero que entra en el club de la madre de, Méndez porque esa operación va va ser eh, conjunta no recuerdo yo el nombre. a ver si alguno ya me trau del ducte? Perfecte, pues eh, estarem eh, pendents d'aixòs eh, dubtes. I Paco, què ha dit del seu futur? Pues eh, allà estaran, Manolo, i hem mm, rescatat dos fragments de veu, ens hem fundit en un, en un fragment de veu a soles, quan directament li pregunta un periodista estranger per la possibilitat de que puga continuar com a tècnic de València la pròxima temporada, i després, quan se li pregunta sobre el que ha dit Suso García Pitarca, al voltán de Xerixef, si sobre si ella estaba enterat y qué opinaba al respecto de lo de Xerixef. Bueno, yo de momento, como he mantenido mi, discurso desde el principio, yo me preocupo del hoy. A partir de, aquí tenemos una jornada más, que de la que yo me tengo que preocupar. Y el futuro, pues bueno, ya veremos eh, a dónde nos lleva cada uno, ¿no? En la comida oficial le han pedido al Real Madrid que Cherichev pueda continuar el próximo año en el Valencia. Eh, ¿Lo conocías? Eh, ¿Te pidieron opinión? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, son cosas que mantenemos pues en el club. Si Suso ha dicho eso, pues, pues él, lo sabrá y a partir de ahí lo que os digo. Es decir, yo a partir de aquí me, preocupo del siguiente entrenamiento y ese es mi futuro más inmediato. Clar, Tampoc, és, és, un... màxim, eh? és a dir, ni tan sols, bueno, ja sabíem que Cherisev, a mi m'havien dit que Cherisev podia quedar, no, res, vull dir, ah, ho ha dit, bé, pues jo, el meu futur és entrenar. Demà. Sí, és que això, Manolo, Demà no, el dimarts, per cert. Se pot interpretar de moltes formes, se pot interpretar de moltes formes. Després suposa que en tertúlia tornem a escoltar el fragment perquè, clar, se li pot, se li pot traure punta perfectament. Encara que així, moltes voltes, pues, li traguen punta a tot, Manolo. Bueno, pues eh, això per al València Club de Futbol, com dèiem, juga di divendres, divendres 8 a les 8 Estava clar que era el partit que anava a quedar <laughs> fora despenjat. Mm. El dissabte se juga a la Lliga, el diumenge se juga al descens... I el divendres pues, no se juga res. I el divendres dius, estos dos que estan de comparsa, al divendres. Correcte. Així eh, que el València que jugarà el divendres davant la Real Societat, sense Rodrigo expulsat, Enzo Cinquena groga, André crec que també cinquena groga, això ho hem d'acabar de detallar, però crec que André també estava percebut i he vist avui la cinquena groga. Abdenur, que ha tingut una distensió en el seu genoll, no, Salva? Sí, distensió, Manolo, que li ha impedit al futbolista participar en el segon acte, que ha lesionat en el tram final de la primera part. Distensió, Manolo, turmell dretà. Uh -huh. eh? Distensió, turmell dretà. No ha pogut participar en la segona part i és un futbolista que probablement també cause baixa per al compromís del pròxim cap de setmana, del divendres que ve. Bueno, pues eh, això pel que fa, en este cas, a el València Club València, de Futbol... que, com has dit abans, descansa demà, mm -hmm. torna dimarts de vesprada a treballar a la paterna a partir de les 6. 12 i 4 de la nit. Tanquem de moment la informació del València i obrim la del Llevant Unió Esportiva, que avui li ha reventat la Lliga a l'Atlético de Madrid. Li ha guanyat 2 a 1 a l'equip del Cholo Simeone i ha tancat davant la seva afició eh, de la millor manera possible este tràgic any del descens, almenys avui el llevant, ha tingut la dignitat per a competir i per a doblegar a un equip ni més ni menys finalista de la Champions League. Pendent del partit en la redacció de Superdeport ha estat el nostre company Rafa Marín. Hola Rafa, què tal? Bona nit. Buenas noches, Manolo. Sí, en el minut 2, després de marcar eh, Fernando Torres, te dic que el llevant li va guanyar al finalista de la Champions, probablement m'hagués internat en el psiquiàtric de Vétera, però això ha sigut. Sí, sí, eh, ¿quién lo diría? Porque el Atlético de Madrid lo tenía todo de cara para haber rematado al Levante, sin embargo se ha echado a cestear, posiblemente no ha tenido piernas después del sobreesfuerzo de Múnich y el, Levante ha aprovechado, ha aprovechado para conseguir un resultado que lo cierto es que es una victoria amarga, amarguísima. Eh, personalmente el gol de Rossi lo cierto es que ha sido incluso como una puñalada trapera, no solamente ya para los aficionados del Atlético de Madrid, sino también para los del Levante, porque fíjate lo apoteósico que habría sido un final así en otras circunstancias. Por ejemplo, si el equipo no hubiese hecho el ridículo en Granada, si no hubiese repetido eh, otra actuación lamentable en el descuento contra el Athletic Club y, por supuesto, también si Vicandi Garrido no le hubiese robado la victoria hace una semana en Málaga. Con un triunfo así inesperado, el Levante llegaría a la última jornada eh, jugándoselo todo contra el Rayo Vallecano y sin embargo este triunfo ha sido estéril. Simplemente ha servido para <laughs> reventar, como tú decías, al Atlético de Madrid, que se ha dejado aquí la liga, que no gana eh, ni a la de tres en el Ciudad de Valencia. y la verdad es que poco más nos deja un partido que ha tenido el epílogo final de la división de opiniones, de los pitidos al equipo, como no podía ser de otra manera después de haber llegado a hoy con el descenso ya matemático un deses matemático y eh, la buena cara band del Atlético de Madrid. De quién jugados para con Wii destacats en la vesprada del estadio Granota? A mí personalmente me ha vuelto a gustar mucho eh, Mauricio Cuero, el fichaje más caro de la historia, al que Rubio ha tenido quitándole polvo en el banquillo y en la grada durante muchísimas jornadas. La jugada del gol del empate ha sido suya eh, por banda derecha, ganando línea de fondo. Ha cogido un buen tono ahora que termina la temporada el futbolista colombiano que por desgracia se ha lesionado al final de la primera parte y ya después del descanso no ha salido. Mención especial también para Víctor Sur que es un futbolista con una clase eh, que yo creo que nadie le discute pero sí que le tenemos que atacar, que no la saque más a menudo. Vuelve, algo más que eh, a decir de manera importante sobre el que se avisa en el día de en el sitio de Valencia, Rafa? Pues a ver, alguna, evidentemente el equipo ha sido despedido, como te estaba diciendo, con pitos, ha habido alguna que otra pancarta aislada pidiendo la dimisión del, presidente, eh, bueno, eh, lo cierto es que todo muy anecdótico. Mañana, lunes, hay reunión del Consejo de Administración, en ella, en principio, se va a terminar de perfilar la composición de la nueva dirección deportiva. Eh, Kiko pondrá a sus candidatos encima de la mesa, también lo harán los consejeros. En principio, en cuestión de unas semanas debería de estar ya resuelto ese tema. Rubi, por cierto, eh, así como el otro día se postulaba para ser el entrenador la próxima temporada en Segunda División, hoy ha dejado caer ya en rueda de prensa que si el club tiene dudas, eh, mejor no continuar. Sí, ahora ara en un fragmento de veu que eh, hem tret. Escolta, eh, vos y eh, en la web, companys, eh, com de un nom ...como el de Fernando Gómez Colomer eh, pero la secretaria técnica. Sí, lo cierto es que en los últimos días los ofrecimientos se han ido agolpando encima de la mesa de Kiko Catalán y el de Fernando es uno de ellos, igual que está también el de otro ex valencianista como Braulio Vázquez actualmente en el Valladolid o incluso también eh, Javier Subirat. Eh, eh, hay más, hay más posibilidades. El, el tándem, el posible tándem Aizpurúa Mora también gusta mucho dentro del club y algún que otro tapado también hay. Lo cierto de todas maneras es que el Levante, más que quedarse con el nombre, se tiene que quedar con el tipo de estructura que quiere para su secretaría técnica la próxima temporada y sobre todo teniendo en cuenta que hay que hacer un equipo para segunda división, no para primera. Eso cambia bastante las cosas. Rafa, gracias. Un abrazo, hasta luego. 12 y 9 de la nit, después de guanyar-li Atlético de Madrid, eh, ha parlat Rubi en la roda de prensa habitual, ¿Qué se le ha el entrenador de Llevante Unión Esportiva? Bueno, pues eh, s'ha referit eh, Manolo a la diferència que hi ha habido al llarg de la temporada entre el Llevante de casa i el Llevante que juga a domicili. Bueno, esto es fútbol. Eh, el fútbol es así en el sentido de que cada partido empieza 0-0 y esa es la ventaja que tiene el, el, débil. El débil tiene la ventaja de que el partido empieza 0-0 y se ha de jugar y pueden pasar muchas cosas como se ha demostrado. Y respecto a por qué también ha pasado, pues bueno, yo creo que nuestro equipo en casa, la segunda vuelta, a un nivel muy alto. El problema lo hemos tenido fuera y por lo tanto ha sido una continuidad de la segunda vuelta en casa. No, tampoco ha sido nada diferente. Rubi, que a veces ha comentado que esta victoria no el compensa del disgust del descenso de categoría. No, yo sigo triste igual. Estoy contento porque por lo menos mm, no hemos hecho, eh, no, no, nos hemos dejado, ni hemos visto un equipo que ya eh, pues se, se convertía en un equipo, dijéramos, banda. Y en ese sentido estoy contento porque los jugadores han intentado aplicar el trabajo y tal, pero no me compensa ni un, ni un 5% de lo que llevo dentro. Rubi, que ha destacado que el seu equipo, el Llevant Unión Esportiva, le ha hecho dos gols al l'Atleti Madrid, el equipo más seguro en condición defensiva de toda la categoría. El segundo quizás era un poco más fácil. Nosotros sabíamos que si llegábamos a final de partido con el marcador ajustado, como a ellos no les valía el empate, pues íbamos a encontrar espacios, ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, no es que el Atleti haya defendido mal, sino que ya no, podía más que arriesgar. Y el primero pues ha sido una buena jugada, buscando la espalda de lateral, entrando por ahí con un buen centro. Mm, bueno, tampoco es que hayamos hecho tantas así, pero sí que hemos bastado eh, bastante efectivo, cosa que otros días no hemos sido así, pero hoy hemos conseguido materializar la, ocasión que hemos tenido en la primera parte. Eh, bueno, otro día no le marcas y este día pues tocaba que sí. Rubén Manolo, para finalizar, el que has comentat tu, tu abans, si el club no està convençut de que ell és el tècnic per la pròxima temporada, el millor és no seguir. Ja, ja ho vaig comentar l'altre dia, jo crec que ara no... hem de deixar, hem de, hem de competir contra el Rayo Vallecano, hem de deixar el club que pensi, que decideixi, jo l'únic que tinc clar és que si si no s'està convençut és millor, és millor que no. Última jornada, la 38 per al Llevant Unió Esportiva en primera divisió. Recorden, entra dins del grup de partits en el qual se juguen eh, el descens a Vallecas, 5 de la vesprada, diumenge 15 de maig, Rayo Vallecano, Llevant Unió Esportiva. Per cert, que la Lliga comença, o la jornada de Lliga comença el divendres amb un València Societat i el gloriós teló que Tebas li ha reservat a la Lliga és un espanyol Eibar que es juguen el trofeu del Buñol. 12 de la nit i 12 minuts, una vergonya, no? sempre la Lliga Espanyola. Eh, tanquem la informació del llevant d'una esportiva i obrim la del bàsquet. Gran victòria esta vespre de nit en la fonteta del conjunt de Pedro Martínez de València Bàsquet davant el Barça. 75-65, el qual obri encara la lluita per el primer lloc de la Lliga regular. Està complicat, però l'obri. Juanma Romero, què tal? Molt bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, 75-65 en l'electrònic, partit dominat de principi a fi, i també pel que venia sentint-te, pel que estava sentint des de la redacció, en un València Bàsquet que avui ha tornat a ser intens, que ha tornat a ser un equip molt compacte que s'ha imposat al Futbol Club Barcelona, quedant ja en la carrera eh, pel primer lloc de la Lliga regular amb el conjunt blanc. Sí, efectivamente, ahora mateix carrera oberta no? per a conseguir ser primer en esta fase regular. Es de veres que el rival de Wii, el Barça, encara depende de si Mateisa para conseguir esa codiciada plaza porque resten tres partidos. Si el Barça es guanya, pues, eh, se quedará todo y tal como está ara, pero sí que es de es que sí, el Barça pues eh, cometer alguna errada, alguna derrota que pogués arribar en els dos partits que té encara que jugar a casa o la, la, la visita que ha de fer a la canxa de l'Estudiantes a Madrid i el València Bàsquet guanyar els tres partits, pues seria l'equip valencià el que acabaria primer per primera vegada en la, en la seva història. Avui el partit, la, la veritat és que el València Bàsquet l'ha afrontat d'una manera molt seriosa, treballant molt l'aspecte defensiu, treballant també molt l'aspecte col·lectiu. Avui ha destacat, eh, entre altres coses, després l'escoltarem a Pedro Martínez, el treball coral no?, que ha fet avui, no a sols els que han sigut titulars, sinó també la gent i els jugadors que, que han eixit des de la, des de la banqueta i mantenint eh, pues un avantatge que ha arribat a ser per 12 punts, la màxima no?, que ha aconseguit el València Bàsquet al eh, tercer quart. El Barça és de veres que ha tingut en l'últim quart opció de poder canviar almenys el final del partit, amb eh, tres eh, dalt del conjunt valencià, precisament un taronja, Pau Ribas ha tirat un triple, l'ha amarrat, a partir d'ahir ha respost València Bàsquet amb un triple de John Surna i posteriorment una tècnica a Perperoglu que ha decantat jo crec que ja definitivament el partit favorable al, al València Bàsquet i en definitiva jo crec que una alegria no? per a la parròquia taronja pues que este any eh, encara no havia vist eh, com el València Bàsquet pues, guanyava a un gran, se va quedar han la els llavis després d'aquest triple de Llull davant el Real Madrid, l'equip que arribava després d'aquesta dolorosa derrota a Múrcia en una mala segona part, però avui jo crec que s'ha retrobat en la seva gent, en la seva afició, en aquesta victòria, que per lo menys deixa en opcions clares a València Bàsquet de poder, per què no, lluitar de tu a tu amb el Barça, sense oblidar el Madrid, que està eh, xuse per darrere del, del València Bàsquet, de poder ser primer una dada que seria important, sobretot de cada, de cada playoff. A ah, tot això eh, eh, ha parlat Pedro Martínez, eh, que ha llançat un missatget en sala de premsa, no? Sí, eh, ha assenyalat eh, en primer cosa que estava content, eh, evidentment per la victòria i pel treball de, del, seu, del seu equip, però també ha dit que pot ser n'hi hagi gent que no estiguera tant eh, per les crítiques, sobretot que han envoltat l'equip després de la derrota del passat cap de setmana a Múrcia. Bueno, yo creo que si nos lo hubieran dicho a principio de temporada hubiéramos firmado, ¿no? Nos hubiera parecido que, deberíamos de estar contentos por estar por estar ahí, ¿no? Eh, bueno, no sé si lo estamos. Yo creo que algunos sí, otros no tanto, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe que siempre hay gente que nunca está lo suficientemente contenta, ¿no? Pero, bueno, nosotros hemos de seguir nuestro camino. Eh, esta semana, como bien apuntas, es importante porque tenemos un partido miércoles y otro partido sábado fuera. Eh, entonces, bueno, vamos a recuperarnos del esfuerzo de hoy y a, pensar en el, siguiente partido, bueno, a intentar repetir lo de hoy a nivel de concentración. Y el técnico del valencia Vázquez que también valoraba y les opciones que té en de encara poder abastar esa primera plaza de clasificación opción y eso sí que destaca que va a ser complicada. Yo creo que mm, obviamente la primera plaza está complicada desde el momento en que no dependes de ti, ¿no? O sea, yo preferiría, creo que tenemos un calendario bastante complicado, ¿eh? bastante complicado, dos partidos fuera, eh, dos partidos muy complicados fuera, un partido complicado en casa contra Andorra. Mm, preferiría mm, un calendario más complicado ¿sabes? O sea, me gustaría que fueran rivales todavía mejor clasificados que estos contra los que vamos a jugar y depender de nosotros, ¿sabes? Y que, que los tuviéramos que ganar para quedar primeros. Entonces, la situación no es nada cómoda desde el momento en que tú tienes que ganar y tienes que esperar resultados que tú no puedes hacer nada, ¿no? Nada cómoda. Bueno, vamos a hacer lo que dependa de nosotros lo mejor que podemos y de lo otro, pues no. Bueno, mm, no preocuparnos demasiado, ¿no? Capítulo de destacarse en el partido? Pues eh, avui me quedaria sobretot amb el bon treball de Sant Emeterio a l'últim quart. Ha fet un autèntic recital, tant en els començaments de, de l'últim quart com sobretot a la fi, on ha ballat literalment a, al seu marcador, a Àlex Abrines. I també bon partit de Romain Sato. Avui també ha fet, jo crec, que l'Aler Centroafricà un gran tercer quart que eh, ha, ha començat no, a, a cimentar no, aquesta victòria de, del València Bàsquet. Per a mi, els dos més, eh, jugadors més importants, no? però avui tampoc seria just eh, donar eh, noms propis perquè crec que avui la victòria s'ha cimentat en el treball col·lectiu, que és precisament el que sempre trata no, de demandar eh, Pedro Martínez a, als seus jugadors. Dimecres Saragossa? Sí, efectivament, setmana, com escoltàvem, difícil per al València Bàsquet perquè ha de jugar dimecres i posteriorment dissabte i els dos partits a més fora de la Fonteta, dimecres a partir de les 8 davant del CAI Saragossa a Terres Aragoneses i el dissabte 8 i quart visita la canxa del Unicaja de Màlaga a Terres Andaluses. Veurem la capacitat ara mateix que té l'equip de tancar la línia visitant d'esta temporada que està sent, està sent bona. Romero, gràcies. Adeu, Manolo, bona nit. Tanquem la primera part informativa amb la victòria de València Bàsquet 75-65 davant el conjunt del Futbol Club Barcelona i comencem el temps de debat de Tulià i d'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 20 minuts arranca el temps de debat, tertúlia d'anàlisi així a Esports 97 nit recordamos la pregunta que estem fent esta nit creus que les errades arbitrals davant determinats rivals no són casuals? és la pregunta que fem i que preguntem en el arroba Esports 97 nit reunida ja la nostra tertúlia continua des, de la, des del començament del programa sí, Salva Folgado s'incorpora Vingut directament des de Madrid el company Vicent Xiré, que ha estat en el Bernabéu. Hola, Xiré, què tal? Què tal? Bé. De Levante el Mercantil Valenciano. Així, Durs la cartera? Sí, sí, revisant-me totes les pertenències i de moment no trobo a faltar La maleta res. bé tampoc, tampoc trobes res a faltar. La pasta de dents, el desodorant, tot sí, bé. pesa menys la maleta, però crec que és eh, perquè m'he posat la jaqueta grossa i, i <laughs> he fet el canvi. El Madrid que la rasca, eh? Sí, sí. Eh, Madrid, sí, sí, sí, rasca, rasca. A banda de que plou, rasca. Lo ven tot el dia i... Sí, sí. Sí, senyor. I també s'acompanya el eh, periodista i també columnista oficial de Official Press, Dani Hermosilla. Hola, Dani, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. Com estàs? Jo, molt bé. No vinc de Madrid, tu tampoc. A eh, tu tampoc has estat de Madrid. Mira, mira que eh, Vicent du jersei <laughs> sí. grosset i sí. tu vas en manega curta, curta i t'has pujat les manegues curtes en plan Marc Lenders, de campeones. vaig a a baixar-le. Te falta la melena, també t'ho he de dir, eh? Bueno, hi, ha coses, que ja són impossibles. que ja... Ja, ja són impossibles, Manolo. I l'entrenadora ja que, que pendenciero que tenia, no? Marc Lenders, que era... eh, per a, sobretot per haver de Peter Lim <laughs> ja, ja, ja, ja. per haver de Peter Lim eh, però bueno, a, ara parlarem també de, de l'amo i del estava, futur Estava Lim a soles, Vicent? En qui estava? Eh, bueno, estava en... ¿En Cherry? <laughs> Sí. George, Lim? No, Cherry crec que no. estava eh, Lehun, Hun, Kim Ko, i el que és eh, curiós és que ha vingut sense la, el cos este de seguretat privada d'exagents de, del, del, del Mossad i tal. Sí, i... bueno, en el Bernabéu no li deixen eh, tant del tindre aquesta quantitat de, de guardaesquenes, eh? És possible. Igual així sí. en València vacila més del tema, però igual quan vas a Madrid... No sé, no, no té per què, Manolo. Com, tota cosa, la teva eh, seguretat privada. De, del xiste... Sí, sí, però tu eh, presumixes on pots presumir o també és perquè el Bernabéu... Doncs que no li deixen entrar al Bernabéu... El Bernabéu té, també té el seu protocol de, de seguretat. Sí, això sí és veres. Ja eh, prou eh? copiós. i, i no, sí que és possible. No, no estava Mendes? Pregunta, no sé, no tinc ni idea. Mendes és, és com el Espíritu Santo. Gragnóstica está presente. No, está, pero no está. Bien, sí, no, no, no, no. Però, bueno, això, pues... Eh, mai se sap, que igual estava per un costat. Començava jo parlant en l'editorial a les 11 i mitja i la titulava Errades. S'ha quedat allí l'IM, no? Que te consta, no ha tornat en l'equip ni res. L'IM doncs no, en no. Sí, jo crec que ha estat més en la llotja del Bernabéu que en la de Mestalla, no? En any, sí. sí. Com a mínim igual voltes. Eh. Com a mínim. Simplement la, es, es, es, los datos. Eh? Sí, Estos son los datos, ustedes saca las conclusiones. Correcte. <laughs> eh, deia... Ojo, algun sopar avui de l'IM, eh? Algun sopar, també? també. Ojo, eh? També? Començava jo parlant de Josep de Rades. Oh, mira que Manolo és de la capital d'Espanya últimament també. Sí, sí. Ja estem tocant la gorfa. Errades. Les de Fernández Bobales encara entrarem eh, amplament en elles, eh, però també dic que mm. cadascú té que rebre la seva part de la collita que hagi sembrat i el València, la collita de la primera part és una errada. Hem vist la versió del València Nini, com el va batejar no directament, però sí el va descriure perfectament Paco, ahí estarà la setmana passada en la roda de premsa postpartit després de la derrota davant el Villarreal i avui malauradament per al València ara entrarem, hi haurà llarg i estès per entrar en el terreny arbitral però jo crec que també fa falta una part d'autocrítica que crec que és necessari que tenim que fer hem tornat a veure d'una primera part la segona no, la segona l'equip ja ha estat millor però la primera part ha sigut el València Nini que ha donat peu a que el Madrid sense fer res de l'altre món es posarà 2-0 en el marcador això sí, amb un gol regalat. Sí, no, i sobretot és que ha hagut moments de la primera part que el València, sense tampoc tindre massa, massa intenció, se feia prou dominador del, del partit en, en lo que és en termes de, de possessió, de tocar-la en camp contrari, uh mhm. -huh. perquè és que el, el Real Madrid eh, avui estava oferint unes, uns dèficits estructurals eh, és, eh, és increïble. O sigui, és, és la sensació que sempre tens d'un Real Madrid dominador, acosador, que no te lleva a la por del cos. No era Madrid d'avui. Ni, ni, ni el de Wii, ni el de la primera volta en Mestalla. Ni el del City de l'altre dia tampoc. Sí, sí, sí. I, I jo crec que ha sigut una miqueta entre la frustració del segon gol i tota la polèmica que ha vingut molt pegat al minut eh, 45, eh, la, la bronca i els canvis que, que ha fet eh, Paco Llestaran i que el Madrid continuava instal·lat en la indefinició més absoluta pues, que el València, pues, eh, quan ha volgut anar en més decisió i eh, per el partit i, en, i, i ensenyant les dents, pues, eh, posat dins del partit. Senyors, a mi... Les mancances del València en la primera part. Sí, mancances del València en la primera part i mancances també del València en la, en la segona part, encara que és cert que amb 10 futbolistes probablement t'haig donat la seva millor versió en el partit d'avui, perquè fins l'últim minut pues, raconat el Real Madrid, y no sé què haguera ocorregut si a última hora Fernández de Borbalán té el valor de i esa falta en la frontal del, de l'àrea que no ha tingut el valor de d'assenyalar, independentment de, bueno, de l'expulsió de, de Rodrigo, que com tots en coincidint, pues probablement no tenia que, per què dir-li eh, ara en, en línia eres un cagón, però moltes voltes se li diuen coses pitjors als, als àrbitres i als assistents i miren cap altre costat perquè entenen que el futbolista pues, passa de revolució, però molt de voltes diu coses que no, que no vol dir. Però bueno, el primer que ha de fer Rodrigo, que ja és reincident, Manolo, que ja és reincident, és molt de voltes pues, eh, mesurar-se, perquè és un futbolista que també se calfa amb moltíssima eh, facilitat, però a mi respecte al, al futbol, Manolo, a mi el futbol del València no, no m'ha agradat, no me va agradar a Getafe, no me va agradar l'altre dia davant el Villarreal, i avui pues, hi ha molts futbolistes que han tornat a, a, decepcionar-me, independentment de que el moment del Real Madrid, i estic d'acord amb Vicent, pues, no, és el més, no és el més idoni. Però vull de no ser per Alves altra volta i podràs tornar a dir-me que evidentment el porter de València està per a parar i que para, però és que el porter de València avui ha tornat a ser el millor en companyia de, de, de Dani Parejo. Bueno, també és cert Al igual, part... Eh, Casilla, Casilla igual que Casilla també eh. ha sigut el millor en aquest tram final. on n'han hagut dit... un parell de pals sí, sí, sí. i no sé, jo crec que el, jo, jo crec que la segona part sí que li la disculpe al, al València perquè sí que s'ha vist un, un equip que la part sí a, acumulant, acumulant eh, moltes eh, frustracions i, i desavantatges perquè que te col·loques en 2 a 0 en, en la mitja part en el, en el Bernabéu és, és una llosa eh, anímica que, que molts... Que convidava a pensar que el València podia ser golejat en la segona part. Sí, no? O, par clar. O simplement eh, desconnectar i que farà un tràmit la segona part. Sí, sí. I, i, I en canvi s'han pues, vist ocasions, eh, s'ha vist eh, triangular a l'equip més o menys en certa intenció i, i sí, sí, el, sí, que, sí, sí que tira encara més pues, que la, la primera part ha sigut una oportunitat, una oportunitat eh, perduda que el Madrid estava, eh, t'estava convidant a que, a, a que te feres la del partit i no, i no pegava eh, sis a dente ja. Uh -huh. has, has deixat córrer el Real Madrid, vull dir, tots sabem així que si deixes córrer el Real Madrid te va matar a la contra ah. i, i, i avui l'has deixat córrer i ha estat a punt de matxacar-te en l'inici del, del segon acte, però bueno, després el futbol té, té, té les coses, no? El València marca i amb 10 pues en el tram final ha sigut superior al Madrid. És una evidència. Jo, Dani, jo he vist molt poc, he vist molt poc. Eh, estava en el camp del Llevant i he vist eh, la primera part sí que l'hem vist, així més o menys, entre ahí en, ahí en, la, ahí en, la, en la grada, en una aplicació, i sí que l'hem vist, però a mi em sembla de que, de que estos partits per, a, per als equips que no es juguen res són, compli són, complicats de, són complicats de jugar està clar que jugar al Bernabéu i saber que eres el centre d'atenció i que t'està mirant eh, tot el món perquè està pendent un pol la Lliga el Madrid és el que diu Salva el Madrid mm, no el pots deixar córrer i sobretot no el pots deixar córrer en espais a, a Cristiano Ronaldo, que és... Sí, però que és, en, lògicament... en 2-0 també havies de prendre riscos. Claro, claro, no, no, no, en el 2-0 sí, en el 2-0 sí, però fins al 2-0, vull dir, jo, hi ha hagut un moment en què, en què el València no ha tocat un baló, ha desaparellat la Sigumon. Ha sigut, ha sigut claro, la versió Nini. La versió Nini. Mm, ja ha tingut una, eh? La de Cancelo. La de Cancelo. Després de la passada Exacte. fantàstica el, el, el, de Parejo. El valor que filtra Parejo. Sí. Alcácer Paco, i Cancelo, sí, sí. sí. Però eh, jo, jo estic en Vicent, després sí que he vist, he vist algo de, de resums i sí que he vist mm. els dos pals, els dos pals el firma Parejo. Té, mm -hmm. Jo crec que jo crec que l'únic que li ha faltat al, al València, diríem, és és, és el resultat, és el, el tercer gol que, els, que l'ha tingut ahir. Vull dir, que també que podia haver marcat el Madrid, sí, n'ha tingut alguna ocasió, però que jo crec que la segona part del València ha merescut l'empat, segur. Per cert, tema parejo, no vull que se m'oblide, vos contarem el mateix dia que el València perdia a zero en camp del Llevant, eh, que Parejo estava fart mm. i que Parejo volia anar-se'n. A dia d'avui vos diguem que Parejo, com a poc, vol que els seus agents se senten en el València, que Parejo no està a gust amb la situació de ser sempre el centre de les primers xiulits de Mestalla i també vos diguem que el Sevilla estaria interessat en Parejo ja hauria arribar una cosa amb el futbolista i un... però clar, en aquesta obsessió d'una Emery amb tot el que faig a olor a València Ramí eh, Vanega. Vanega parlen de Topal també en Sevilla Juguet, Ara... los juguetes rotos Sí. Ell es recupera allí, sí. Sí, tot és que sí no volia ell, allí sí que es vol, i ahí sí que hi ha que recordar que Parejo és una aposta molt personal d'un Ai Emery, quan Braulio va a Getafe, va a mirar dos jugadors, Dani del Moral i Dani Parejo, i eh, l'aposta és de un Emery per fer-se amb Dani Parejo. Així que no volia que se m'oblidara la circumstància, torna a dir, mm. ho diguérem ja la nit que el València palma 1-0 contra el Llevant Unió Esportiva, que Parejo no està a gust, ara també després passarà el que passarà, que és el mercat. Una cosa és que el Sevilla de Bulliga, cosa és que el Sevilla te puga posar els dos i mig que alça Parejo en el València Club de Futbol. Jo, jo dic Això una, diria que ells són altres causes. Jo dic una altra cosa, vull dir, jo, jo crec que Emery pot voler la lluna, però estic convençut que en el Sevilla això sí que funciona i és Monchi el que decidís el que ve i el que no ve. Per tant, si si Parejo interessa serà perquè a Monchi li interessa, al Sevilla sí, li interessa per damunt del que, pugui, del que puga opinar Emery, que en este cas segurament serà una opinió positiva. A mi, a mi Parejo, jo ho he dit, de Miscan cap a sempre que estigui lluny de l'àrea Tegua, és un, un jugador de, primer, de primeríssim nivell. A partir d'ahir mm, pot jugar en l'equip que vulga. Lògicament, si té un bon contracte així, se li cuida així, se li fa un, un bon, se fa un bon projecte per a la temporada que ve, pues, mm -hmm. jo crec que és a mí me sembla que es... A veure, Parejo és el dels futbolistes d'estos... Jo crec que li passava un poc a Fernando, no? Que no te, que, que no no no no ha ningú que diga Fernando era, una cosa... Fernando era més golejador. Sí, però vull dir que tenia detractors i, i, i, i defensors fèrrims. però fèrrims, sí, sí. més. El que era Fernandista era Fernandista. I el que era antifernandista era molt antifernandista. Anti anti pues jo crec que a Parejo li passa igual. Jo ho veig per, per, per la gent, quan vas a veure els partits, uh -huh. al bar, etc etc i, i, i és es que están a favor y es que están en contra. No, no llames. No, Ironia, no, no, no, llames. no, no, disa, no disa persones, no disa indiferents Dani no Parejo en, esta, en esta batalla. Esta, clar, per exemple, amb els temes de retransmissions, eh, Folgado es antiparejista Y yo soy pro-parejo i estem discutint. No, antiparejista. Sí, sí, tu eres antiparejista. Ahora no, ara, no, te tapes. Anti no soc, que jo, no, te, que ara tapes. Que jo, ah, eh, sí, sí, jo sí, el vendria, sí, anti me pareix una, una, jo, una no soy antiparejista, que el vendría sí, pero no soy antiparejista. No, han hecho ya <laughs> a queda tot dit. Anti es una paraula molt lletja jo no soy anti res, eh? antiparejista no soy No, no, no. Antiparejista, No. Anti molt lletja, sí. Segur? Antiparejista, me sembla molt lleig el que acabes de dir. Jo no soc 12 i 32, les dos pròxims arguments fins a arribar a la matinada. Un és Fernández Borbalán i el que passa amb els arbitratges en la Lliga Espanyola i en el Berrabeu. I dos és el futur Ui Suso ja ha tirat una llarga canviada davant la televisió i ja no ha dit que Paco estaran és la primera i millor opció o millor col·locada per a continuar en la banqueta del València Club de Futbol. 12 i 33, totes aquestes coses, parlem en tornar de la pausa. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia. Si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 6 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. En a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si te agrada el sport esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. En el <clears throat> Twitter 12 y 35 creo que las jornadas arbitrales davant determinados rivals Son casual? y dio Bolete, <clears throat> diu, toca desempolvar la clásica porta de Superdeporte, la clásica del Tito Bau de la Chorizada de fa valencia del en el Bernabéu. Més, Pepe Español que diu, <clears throat> Casualidad que s'enganyen siempre a favor del Madrid Y mai a favor del Valencia Y en cambio de demanar perdón Adrián Rojas Santos, que diu que té que ser casual. Això demostra la màfia que hi ha darrere. Ja és difícil plantar cara a estos equips i damunt furten. Avui s'ho diu, per supost que no. Avui no podia perdre la Lliga de Madrid. Tebas li interessa que juguen la Lliga en l'última jornada. José Doz, massa errades, sempre contra la València esta temporada, que li ho pregunten a Paco Alcácer amb les fores de joc, lamentable. Paco diu, por supuesto que no és casual, se cagan pata abajo cuando pitan a los dos que ya sabemos. Més, eh, Agustín Romero diu... Eh, eh, no, son, no son siempre los eh, mismos profesionalización del arbitraje y más protección que cuando falla del pequeño lo sienta. Eh, y se equivocan contra los grandes. No pase nada. Liga está, Liga estafa. Mira hoy el Atlético sin ayudas. Asco de verdad. El Barça aún peor. Eh, Mes, Jesús F. no son casualidad, son causalidad. Hoy empata el Madrid y chao opciones de Liga para el Madrid. Es lo de siempre. Jamacuco, Diu, Kike y Méndez quedaron mal por alguna causa. Por eso rompieron. Kike creo que no vendrá. Yo no descartaría Kike Sánchez Flores. Tornadiro. Pipo Forever, dio ladrones mafiosos encausados en FIFA, UEFA, Federación, Liga y el fútbol español está limpio. Sí, tanto como un pañal usado. Pedro Simón, dio ¿por qué son en Madrid sacar la lengua a pasear y en Valencia ni mu? Eh, JW Samu VCF, dio la casualidad de ser casual y no habitual. Comité de sabios entre sancionados y lesionados. ¿Quién juega el viernes? El filial, André, Enzo, Rodrigo eh, y Lluís que es els Madridista, celebran el el triomf Wii como si te quieren masacrar. Juan t'ha Masacrat es el trío La La La bueno, pues, eh, ya ha moltes opinions meves al voltant d'això una de les eh, situacions per les quals discutim sempre eh, amb Folgado, amb Dani també menys amb Vicent però també sobre el tema de la Lliga i jo quan dic que la Lliga Espanyola és un desastre, és per l'establishment que n'hi ha muntat en la Lliga Espanyola. Els àrbitres saben a qui han de respectar i a qui no han de respectar. I avui ho han tornat a demostrar. La cara de l'ata Fernández Bolbalán quan xura la fi del partit. La cara era d'algú que sabia que no havia complit amb la seva obligació. Ell era conscient. Però per, no perquè tingui la res en contra del València, no perquè... Eh, eh, premeditadament anar a... sinó perquè la pressió a un àrbitre tu no li tens, no fa falta que li digues el que ha de xular. L'àrbitre se vol viure tranquil en primera divisió, que se, co se cobra molta pasta i se cobra molt bé, l'àrbitre ja sap el que té que fer. I avui, en el Bernabéu, hem vist una clara mostra del que ha corregut amb el fora de joc de Benzema. Que això, tu, eixe gol al Madrid en el Bernabéu no li marques, vamos, eh, eh tindria que, que, que eh, caure's a obrir-se el cel i totes les estrelles per a que te donen una jugada ni la meitat de dubtosa que ixa. Després amb l'expulsió de Rodrigo Moreno i finalment amb les dues faltes en les quals, torna a dir, la cara final de Fernández Golbarán no era la d'un tio que primeritament havia anat a atracar-te perquè tenia en contra de eh, tu. Ui, el problema era que el Madrid tenia que ser del Bernabéu amb els tres punts i avui la cara de Fernández Bolbagán delatava que ell sabia que no havia impartit justícia. La cara de Fernández Bolbalán en el dia d'avui no era la d'un lladre, era la d'un pobre home. Mira, Manolo, yo <clears throat> eh, pensando ara estava en, en eh, i eh, fent i recordant-me uh eh, -huh. dilluns passat... A, ah, Vicandi en Màlaga. Vicandi en Màlaga. I jo dic una cosa. Vull dir, Yo eh, estaba un poco en el comentario que fea Salva. En estos casos del fuera de choc vas a esculpar, entre cometes, casi siempre al árbitre principal. Y vas a decir una altra cosa. El, as el asistente cree que es que alza la bandera. Si alza la bandera y no el facas, cas, mal fet, siempre se escuden en que es el auxiliar el que mejor veo el fuera de choc, comés és, com és que es, que es així. Uh mhm. -huh. Yo les errades de los árbitres, esta es una errada técnica de primera y segunda jugada, com la de l'altre dia de Vicandi, aquestes les sancionaria i a més ho faria públic, igual que se fan públiques les sancions dels Això fa anys que vinc jo defensant-ho. O sigui, ho tinc claríssim, no se'ls ha... Claro, és el mateix, o sigui, Vicandi te demana perdó, però també a ta segona divisió, a lo millor una setmana, una setmana abans, no estem posant exemple. No estem... I avui no és important, no és important per al València, és important per a la Lliga, és important per al Madrid. Al cap i a la fi s'estan jugant ara Barça i Madrid, que són els, dos grans poders, estan jugant a la Lliga i poden dir... Te puguin quan estar, no te, te quan no te demanen a uno... calents, perquè he parlat amb els companys de Catalunya Ràdio, sí. he eh, entrat en el seu programa, en el Club de Mitjanit, i, i te dic que estaven més calents allà que, que vostè en València, perquè desgraciadament el València normal, normal. però, malauradament ja no jugava res. Claro, però, però a mi me pareix greu uh mhm. -huh. fallar, eh, errar en aquest tipus de jugades que ells les tenen, les tenen que, que, que traure així perquè és que és molt fàcil, és molt senzill Vull dir, si és que és simplement seguir la jugada, si, si la veu tot el camp. Jo, més, més que el fora de joc, que ja és una errada... És enorme. De calibre... És enorme. Grossa, les dos faltes en l'últim minut, en la frontal de l'àrea del Madrid, on aquell les està mirant i no té els collons de pitar-les, per això dic, la, el rostre de Fernández Bolalán el delata al final. Quan va de València a protestar-li i és incapaç de fer més que Carasses perquè ell sabia que no havia... Com... És més, expulsa David Caneda per dir aquí nos estamos todos jugando algo, respetadnos, que m'agradaria que el comitè tècnic d'àrbitres eh, oferir una explicació de per què aquesta frase és constitutiva d'expulsió. M'agradaria, de veritat, que diguin, mire, pues vostè ha faltat el respecte, vostè ha insultat així. M'agradaria un, un comunicat del comitè tècnic d'àrbitres eh, eh explicant el per què la frase aquí todos nos jugamos algo respetándonos voy a saber per qué es constitutiva. pero per això expulsa el segon entrenador del València en el descans i ja al final del partit, quan ja l'ha liat, no té nassos... És el mateix que Vicandi l'altre dia en Màlaga. Uh mhm, -huh, no té nassos a ficar res en l'acte. Eh, li, el, li està... El, el, el, el seu subconscient, vull dir, eh, la seua traça, el, el, el, la manera d'actuar, està delatant que Fernández Bodalan avui sap que s'ha cagat en els pantalons. Hmm. Eh, jo és eh, que crec que la, la última jugada del, del, del partit, mm. després de tot, lo que va, eh, de tot lo que havia passat abans, mm. és molt metafòrica de, mm. de la incidència eh, real Correcte. i decisiva de, de, de l'àrbitre en el resultat final. Mm. Eh, jo no sóc massa partidari, tampoc, pues de, de, de mans negres o teories de la, no, de la conspiració, però eh, sí que és cert que la... La pressió, l'establishment... La, la, suma, la suma de casualitats és el que al final dona cosa a les eh, teories. I no és el mateix pues, eh, equivocar-te en el camp d'un equip xicotet o d'una eh, divisió inferior... Màlaga llevant, el dilluns. Sí, claro. que saber... I, a, a Jota, i mira la gaveta de l'Asun, que se'n mete un equip a segona divisió. S'ha sí, enviat ell, però tu sí. l'has rematat, l'has ficat a la puntilla. Sí, sí, jugant el descens. I, i, I la jornada anterior, el gol de Rossi, que hauria sigut el, el, el tercer. Correcte. I, però, però, clar, és que no és el mateix equivocar-te en, en, un es, en un escenari, en unes eh, circumstàncies eh, claro, aixina, eh, claro. que, que fer en el Bernabéu, que al, al sendemà pues, te, te jugués una, una persecució... Una portada, com a mínim. Eh, a, a nivell nacional. I, I la veritat és que ja no és per, eh, ni, ni per plorar ni per ser victimista, però la incidència de l'àrbitre en el resultat, i això és un fet objectiu, ha sigut decisiva. Uh mhm. -huh. Sí, perquè si parlant d'alguna jugada polèmica en àrea del València, no existís. Vull dir, totes les accions eh, polèmiques d'avui eh, han sigut en, en àrea del, del Real Madrid bueno, i, han i, el, i el gol en fora de joc sí que és en el València i han perjudicat el, no, no, que han perjudicat el València sí, sí. que no hi ha cap acció on l'àrbitre digui bueno, que també ha perjudicat el Real Madrid no, avui en totes les següents decisions ha perjudicat el, al, al València i estic d'acord en, en Vicent efectivament és molt metafòric el que ha ocorregut al final del, del partit perquè és l'àrbitre que ja veu que hi ha una possibilitat de que el València aconseguisca la igualada en el, en el descompte en el eh, Bernabéu i a partir d'ahir... I, amb la perícia de Dani Parejo Exacte, per, a, per aquest tipus d'accions que s'havia vist en aquest mateix partit. Que ja hi ha hagut una altra vessera abans... no, una, una, altra, la, una altra no li la dona i, i l'acaba dins. L'àrbitre ha dit, bueno, pues, eh, passe del tema. Vull dir, molt significatiu. Vull dir, això és molt, molt significatiu. I última acció en el descompte no s'atreveix a pitar i falta a la frontal és molt significativa. Jo crec Després que... de dos o tres accions que, que els, centrals, sí. els centrals del Madrid anaven, arramblaven cavall i picador. En tot, eh, jo eh, ho deia i ho recordo recordava, l'any passat el València es planta en el Bernabéu en les mateixes circumstàncies. <coughs> La famosa frase d'un periodista de Madrid a un periodista de València perquè ells rendixen vassallatge a aquest establishment perquè viuen d'ell eh, i en tota la tranquil·litat i moment va dir, va dir ja podeu fer el que vos dona la gana. Si guanya el Barça, que el Madrid li fa faltar punts, no aneu a en la victòria d'ací del Bernabéu. Això li ho sentit jo, un periodista desconegudet de Madrid, val? parlar amb un periodista de València perquè que tenia pues, certa amistat, que això està, és normal. I en aquest partit, del 0-0 al 0-2, el sentit de l'arbitratge és un, i a partir del 0-2, Clos Gómez, que, vull dir, eh, Pepe atropella més gent que fa Ruquito en aquell partit. I no passa, vull dir, <laughs> vull dir no passa res. I hi havia una que jo recordo que estava, Salva estava en els estudis, jo deia, Y una creencia que a la mínima que caiga un futbolista en área del va a haber penal. Y a la mínima que llegue un frec a eh, entre Gallà, que va a ser i Bale, penal, el para el para eh, Diego Alves, que es també se en el Madrid que el porter para, bueno, que el porter va a parar. <laughs> si el que, tenen, el que tenien ells, que ja està en el Porto, no parava un taxi, no era culpa del València. Eh, sí, inclús, filant més prim, eh, l'acció la, que no és disculpable ni justificable de, de Rodrigo Moreno eh, no és el primer cas que, que passa que algun jugador diu, diu cagón en, en, pues, en un excés pues, de, de, de nerviosisme, de, de, de sang calenta. Inclús m'enviaven me, me ara l'enllaç de, del vídeo on Cristiano Ronaldo en un eh, Barça-Madrid a un dia no veient li diu el mateix, però a bandes que li ho diu pues, en, la cara. Eh, cara. No, en, en la cara i, Ai, sí. i cridant no, no, crida escolta, Cristiano. I aquesta jugada, que també ho sap l'àrbitre, aquesta jugada naix per una falta que no li xule sobre Rodrigo. Vull dir, eh, ha sigut onerosa per, per, per, per absolutament eh, clara l'actuació dirigida de Fernández Borbalán que el, el Bernabéu seria caigut damunt perquè ell sap que si no, ara tots els programes fematers que n'hi ha a la tele, ara vull veure jo a Pedrerol i al Chiringuito, que fa uns mesos eren molt del València. Esta nit, que és en contra del Madrid, és quan els vull veure jo fer editorials del València. Ara vull jo, no, no, no. Així, els que estem sempre donant la cara dia darrere dia som els mitjans locals. Per a que després algú vos ensenye mitja cuixeta de pollastre i se cregau que és solomillo. <laughs> Com deia Joan Laporta, que ha estat esta setmana en València, que no les embauquen. Que ja està bé del tema. Que algú se disfraça 5 segons de valencianista i li fan un altar. I la resta estem així remant tots els dies, eh? Tots els punyeteros dies. A veure si aprenem ja a discernir els que són i els que s'ho fan. 12 i 47. Hem de parlar encara d'alguna coseta més, de com han canviat certs discursos que jo crec que clarament ja mostren un camí en el futur per al València Club de Futbol. 12 i 48 ja, pausa per a la Publi i parlem de futur en el València Club de Futbol. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? ¿Ah? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. ...¿te agrada ir a correr?... Has convertido el running en la tegua pasión?... Super Running es el tu programa. total la sobre los cursos populares... ...es con 6 desmillos especialistas... ...y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Super Running restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te el Sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu Equip, la teua ràdio. 12 i 49, hi ha una cançó, dic havia, però no, hi ha una cançó, una cançó de Presuntos Implicados mm -hmm. que diu allò de Com hemos cambiado. Home, sí. Un clàssic. Un clàssic. Sí, sí, sí. sí. 17 d'abril, després de guanyar 1-2 en el Camp Nou, Suso García Pitar, preguntat per la continuïtat de Paco i Estaran, deia això. So. Lo dijimos el primer día, el de su presentación. Eh, Paco tiene opciones de seguir con nosotros y hace bien su trabajo, lo está haciendo muy bien y por supuesto es el primer candidato y el más firme. Es el primer candidato y el más firme. Suso García Pitarc, como hemos cambiado? Que canta Sole Jiménez. en el día de hoy, después de Pedre, 3-2 al Bernabéu, pregunta para continuidad de Paco y estarán. En los últimos meses hemos firmado 40 jugadores y 7 u 8 entrenadores. <laughs> pues ya no es Paco Ayestarán la mejor opción y la, o la más ferma opción y la más colocada, señor. Yo la lectura que le he a eso es que es, es prou pessimista en el sentido de que al final la decisión sembla que se va a prendre más per les sensacions o per la sintonia que puga desprendre de, de cara a la galeria uh -huh. una decisió d'aquest eh, calibre, més enllà de que, pues, que si tu realment creus en un entrenador i creus en la seva idea, en el seu mètode, en el seu treball, en la seva filosofia i en el projecte que vol implantar, pues, els resultats d'un final de temporada després de, tot una, de tota una campanya que ha sigut uh -huh. depriment i, i... Deplorable, diria jo, sí. <laughs> que depriment. Bueno, les dues coses, va o, o depressiva, sí. eh, pues, eh, hauria, hauria d'anar més enllà de tot això. Que, que si tu realment creus que un entrenador és, és l'idoni, no t'has de deixar dur per les eh, sensacions de jo crec que la decisió 5 o 6 últims <laughs> partits. Jo crec que la decisió ja està presa, Vicent. Sí, probablement. A mi em dóna l'impressió que la decisió ja està presa i que eh, perquè les dos parts eh, estan d'acord en que la cosa no transcendisca fins que, fins que acabi la temporada i a lo millor perquè l'entrenador que pot buscar el València pot estar encara en algun, en equip en alguna lliga que no ha acabat encara i volen, i volen mantindre però... Però què obeís a aquest canvi? A aquest canvi després de, de, del Camp Nou a, eh, a lo que ha eh, hecho crec dir, dir ara. Que, jo crec que Susan el Camp Nou jo crec que Susan el Camp Nou vol bancar la figura de l'entrenador que era una plantilla que sap que com li dones el més, la més mínima opció de dubte se desconnecta i el València en aquell moment anava ben encaminat però encara no sabia salvar. Diu, jo banqué l'entrenador i de cara a la plantilla estic venent que este pot ser el que mai era l'any que ve. També és possible, també és possible que tu eh, tenies més o menys ja presa la decisió uh mhm. -huh. d'apostar per un altre tècnic, però que després de guanyar al Sevilla, després de guanyar al Barça, eh, dius, en quina, en quina i, i, bueno, i, i mirant un, un calendari que... Com em vaig deixar en el cul a l'aire després de guanyar el Camp Nou? Sí, no, no, i que, i que si continuava, eh, si haguera continuat fent bons eh, resultats, uh mhm. -huh. no tenies ninguna justificació entre mans per a poder dir-li que no continuara. Vicent, has estat eh, este cap de setmana amb l'expedició que havia estat a Madrid. No sé si se vislumbrava, si s'aulora, però més o menys pel que diguem, jo començo a tindre clar que Paco hi estarà nou. No, no, no hi ha hagut tampoc massa escenes mm -hmm. de, mhm. pues, de, de xerrades, mm -hmm. en, mhm. els, eh, pues, en les terminals de, de les estacions de, de tren i en els hotels. Ha sigut tot prou més... Eh, no, prou més eh, normal, sí, com, com, com un viatge més. Jo tinc una teoria, Manolo. I si eh, Suso tenia la decisió presa i el tècnic de Suso per a la pròxima temporada era Paco i Estaran, però després de les reunions eh, constants de la setmana passada amb l'IM, és l'IM que li diu, un moment, Suso, el tècnic el vaig escollir jo. Per això avui Suso canvia el discurs? Tenint en compte pues, pot, pot ser una les, possibilitat. Les, les volantades presidencialistes de, claro. de... És que a Suso de... en aquell moment ningú li obliga a dir és nuestro primer candidat, jo crec, jo crec que és jugada d'escacs d'ell, eh? Jo crec que no. Jo ningú crec que és jugada d'escacs d'ell. Que... Ningú li obliga a dir això. Però ja des del no club, no des del club crec ja hi ha aquesta teoria després de guanyar-li al Sevilla. O sea, que no es que el apuchó de guanyar-li al Barça lo que acaba de, de, de mm. confirmar-nos, sinó que esa cançoneta ja sonava des del dia del Sevilla. Que anava a continuar. Sí. Vale. De repente hi ha un canvi coincidint en el temps Salva, és ser... De, quan... re, de repent no és. Han recordat el que contàrem... Getafe quan està l'IM? La setmana Des passada, que, està l'IM, que a tu i a mi algú mos conta que en un entrenament algú de la primera plantilla se va quedar mirant allà estaran i li comentava altre lo poc que li queda d'ell i lo molt que me queda. Des que està l'IM a Espanya i veu al València a Getafe i se reuneix per la nit en... No, si comentari està fet abans de l'arribada de l'IM a Getafe. Te ho asseguro jo. Està fet després Però de guanyar si el tu ara desveles, qui fa el, com... si tu ara desveles qui fa el comentari, me dones la raó. No puc desvelar-lo. Me dones la raó. Perquè deixa'm el cul a l'aire la meva font i no la puc deixar al cul a I és amic de l'IM? Dani, què penses? Pues ja està. Mira, jo... Ah, sí jo crec que, jo crec que en aquestes coses eh, funciona molt escenografia i, i és... Jo crec que també. És cada, molt, cada és volta molt... crec que més. Jo estic convençut de que a Paco i estaran, el fitxen per a, les, per a acabar la temporada salvar l'equip, que no contenen ell al principi, que se troben en dos victòries, en què l'equip funciona, que la gent està un poc en Paco Allestaran, que Paco Allestaran venia de l'època de Benítez, que podia ser i ahir se donen compte de que, de que, bueno, de que pot funcionar o de que la història pot funcionar. Però uh -huh. jo estic en Vicent. Jo crec que n'hi ha que desenmascarar tot este xoc eh, i ho dic en, la, en general en tots els equips. N'hi ha de que des, desenmascarar este xoc en el que pensen que els aficionats som imbècils. I jo el que crec és que n'hi ha que ser més, més directe i, més, i, i, i, i donar jo tinc l'entrenador decidit per a la pròxima temporada i no ho vaig a dir fins al final s'ha acabat el rollo, està decidit, totalment decidit si, tu, si tenen. Si tu això, el, el, la plantilla al segon entrenament però no dit que no siga este he dit que el tinc decidit este inclòs sí que és de veres en que hi ha un moment en què la plantilla se desconnecta i és quan s'enteren, segurament s'enteren o algú les diu que Paco Allestarán ja no va ser el entrenador, perquè si Paco es és entrenador de la pròxima temporada, esta, esta plantilla no fa el final de temporada que fa, sino fa el partit de Eibar, el partit del Sevilla i el partit del Barça. Però aquesta és la gran errada que, que fan ells, que fan ells segurament de filtrar-ho abans, als que no poden filtrar-ho, que són els futbolistes. Jo, crec, jo crec que els futbolistes no saben res d'això. <laughs> A mi me dóna la impressió de que no saben res d'això. Jo crec que sí, i jo, jo, crec que no. i jo crec que... Se ho, se ho auloren, ah, bueno, vale. però se ho lo, auloren, lo que tu vulguis. perquè te dic una cosa, si fora Paco i Estalán, el València no té cap impediment per a haver ja dit públicament que és Paco i Estalán. Anem a tancar ja perquè tenim que acabar amb els gols. Per cert, eh, dir-ho del principi, la foto de Cherisev Winar Arbeloa. La patina de Cherisev és que el València se fa una foto en la seva samarreta després de guanyar en el Camp Nou i avui després de perdre ell se fa una foto en el Beloa i la penja en xarxes socials que ha rectificat, que s'ha enganyat que l'ha esborrat mm. però tornem al mateix esta errada que és de Cherisef ve induïda per lo que ve induïda si el propietari se fa més fotos amb Cristiano Ronaldo que amb Paco Alcácer com va pensar el Cherisef que això pot sentar malament senyors, anem a deixar-ho així Vicent Xilé, gràcies. Gràcies a vostès Dani Mosilla, gràcies. Gràcies a tu, Manolo. Folgado, te veus demà. Però qui va dir això, Manolo? D'això. 12 i 57. Vos deixem amb els gols del València. Demà, uh, recordeu, 3 més quarts. El Murciélago amb Vicent Sempere, Ferran i Torremes de la ràdio, les 11 i mitja. Acaba Esports 97. Comença la nit. Vos deixem amb els gols del València. Gràcies, adeu i fins demà. André Gómez desde la izquierda intenta la siempre individual. André Gómez que la centra al primer pal. La rebucha malamente. Va para Rodrigo. Gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, El balón opera André Gómez, Andrés en la frontal, André Kelly pega, porta ¡Gol! que le pega a trencar. Llançament ara sí extraordinari del portugués davant el cual no pot fer res Casilla. 36 de la segona, 81 de partido Real Madrid 3, València 2.